Lola Garcia, egunon? Bai, erratxaldean. Egoitza berrian ziste, zahar berrituan, nola, nola ziste horrein? Uh, bai, beraz uh, orain dola ikasturte bat sartu gira, girela egoitza berrian eta zinez gure tzataldak eta ondia, uh, gure lan tresna baita eta ara, olako baldintzetan lan egitea bizigarri goxo da. Baldintzak eran nahi zenbat irakasle, zenbat ikasle? sortzi eh, erakasle gira, eta datorren sartzean, egun eta berrogoita ikasle sartzean. Oiana ikastolan. Oiana ikastolan. Eta bez, guai goitza behirian, ala ere, baduzue kapazitatea pixka bat gehiago jasaiteko ere? E, gaur egun egia, ara, gure ikastoa betetzen dugu, egia jaiteko, eh, bete-betea da. Gero, ara, beti bezala gora berak badira, belaunaldi ara, jende txuak badira, beste bat zugutio, baina egia erraiteko azken urteetan uh, geroz gehiago ditugu, gaur egun badugu gela bat mailaka. Hmm. Eta hor, eh, ze behar gehiago entzun ditut pixka bat belagia luzatu dut, kanpo hortan behar lirateke obra zobitzu? Bai, gaur uh, lehen fasaren estrenaldia dugu. Uh, eh, guretzat ez baita bukatua, orain kanpoko ere moa nahi ginuke uh, ez baita ez bada aha baina behiz pentsatu ere. Mhm. Gure helburua da konzertazioan aritzea, egiko etxearekin, gure aldetik, uh, burasoekin, langilekin eta horrekin noski, ara, kanpoko ere mu behi baten pentsatzeko, gure beharrei egokitzeko ere bai. Lola, merzia, mil esker. Mil esker zuri. Oian ikastolatik kolendakariak, hori da, Georgia, zure deitura? Bangio mendibil, Georgia Bangio mendibil. Be, duzu esperientzia orain eh, egoitza behian, zuen aurrek bereziki, bo nola, nola pasatzen da egoitza behian? Uh, aurrek biziki konten dira, aldaketak eh, ikusiak eh, dira, eta pixkanaka, pixkanaka, haien ikastola berria uh, dute. Zer falta zaio, hor oian ikastolari? ekanpoko bai, ere muak, be, beste, beste kanpoko ere muak ukan behar ditugu, uh, lehen fasean eraikuntza bakarik, eraikuntzari bakarik et à euh, gare uh, kanpoko euh, Coa, uh, ekologikoa, euh, enfin... beste zerbait egit behar dugu. Ah, ah, ah, bai. beste antolaketa bat. Beste antolaketa bat, eta kolegioarekin ere, ba, e, fin, e, leku e, berdina. fin, leku desberdina, baina leku berdina da ere. Bai. Orduan pentsatu behar dugu erkar bizitza, uh, kolegio eta hoianaren artean, eta bon, proiektu uh, biziki uh, handia, handia da, baina proiektu biziki edera ere. Cecil Diribarnet, zuzira Zitzu eh, Robles kolegioko lehen dakaria, obrak estrenatuak izan dira, lehen fasearena, bai. zenta bigaren fase bat aipatzen baita hemen uh, ez ditu Robles kolegioan hori da? Bai, parte batekin, uh, obrak hasi dira parte batekin ordeon, partekatzen duguna uh, ikastolarekin egina da, zola da ikastola, gainekoa erdizka kolegioa eta ikastola, eta bigarrena da kolegioa. Gero bigarren uh, etxea da kantina, denentzako, partekatzen duguna ikastola eta kolezoa artean, gehi uh, eh, partea administratiboa, mhm. zuzendaria, uh, zaindariak eta, eta badugu irugarren etxe bat, egina eh, ez, dena izan, eta biziki, biziki zaharra, hotza, ezitasuna, uh, gaizki bizi dira. Amianta ere. amianta mhm. ere. proiektua da bergauza egitea, mm, bestetan bezala. Eta bai. hor kokatuko dira beste ba, badira gela batzuk, alor obra, den boran denak aterako dira berriak diren uh, etxeetan gehi algekoetan, zenta ez da dena sartzen eh, alde berrian. Eta hor ustuta berrituko ditugu, bon, biziki kontent gira hor eh, egina izan denarekin, zenta 2008-azpitik hor gira eta ere uh, eh, zaila zen. Be, eh, zen partean eta obra denboran biziki luze izan da, jabotsa, enpresako herdian, landira eta bon. Bai. Eta denak, denek ukandute pazientzia, bai ikasleek, bai erakasleek, eh, talde pedagogikoa eta mm -hmm. eskertzeko da. Ah, Horako balintzetan uh, gogoarekin. Zenbaki zonbait zuen meiteko kolegioaz, zenbat ikasle? Hor, hasi, eh, ideki zerarik uh, ama mm, bibilata, bibilata ama zazpian irugoita zazpi ikasle ziren, eta elduden txartzerako eun tala rugoita mairu. Baina, aldiz gehiago. Baina nola, nola bakigun zonbat aur diren ikastoletan, jabak igu... Uh, berriun pasa. pasa, uh, arte, uh, fe, laster, ordeon uh, behar eskuada, ze bat emendua konpontzea. Premia eskuada. Bai. Oh, esperantzarekin ala ere? Bai, eta uh, lehen bai lehen, zenta ez bat dugu betetzen, errexago da usteko, e, konpontzeko. Eta beteta, uh, arrazoa izango da, nun emango ditugun uh, ikaslek. Ah. Bo, eskerrak, esker zuri.